kial ni amas abeloin, cae mal amas vespoin. Vespoi estas ecologie cae economie ege gravai. Ili polenumas plantoin, ili limigas damagiaen bestoin, cae malgrau tio la homoi ne pensas pone pri ili. Ecen la stienzo ili estas mal plisatatai ol abeloi. Estas clare che ni havas malsaman emozian ligigion al vespoi ol al abeloi, diras la estrino de la studajo el la Universitata Collegio de Londono. Ni jam de longe cun vivas harmonie cun abeloi, cae celcae spezioi el ili farigis dom bestoi. La interagoi inter homoi cae vespoi aliflanche, flanque estas plei ofte mal pli harmoniae. La studestrino mencias tiu rilate, exemple ruinigitain picnicoin, cae vesponestoin celog domoi. Por pli detale prilumigi la bildon pri abeloi cae vespoi, la esploristoi faris enceton, en ciu parto prenis circa 750 personoi el quardexes landoi du trionoi el ili el gran pritio. En tiu enceto temis pri ilia percepto de insectoi, kiel papilioi, mushoi, abeloi, cae vespoi. La encetitoi devis nomi tri vortoin por prescribi tiuin grupoin de insectoi, cae ili devis priugi cion ili sentis ce la equido de tiui insectoi. Tute sen depende kiel gravae ili estas por la ecologia sistemo. Kai vere montrigis en la respondoi de la enquetitoi la iam coniectita universala malsato contra vespoi, kiel tion rapportas la sciencistoi en faca giornalo. Causoi por tio lau ili estas tre versaine mancanta intereso pri natur temoi cae nescio pri la ecologia rolo de vespoi. Papilioi ricevis la plei altan emozian priugion, tui sequate de abeloi. En la entuta priugio tamen abeloi estis plei shatatai. Aput la enceto, la sciencistoi crome analisis, kiel dum la pasintai iardecoi statis la esplorado pri abeloi cae vespoi. Ancautie montrigis, che vespoi concerne popularetson rangas tutte malantaue. De naucent hoc trasercitai facai publicajoi, ecte la jaro 1980, temis 886 pri abeloi, cae nur dudec du pri vespoi. Ce conferenzae prelegoi o la situazio estis alia, de 2.543 analizitai contribuoi e la passintai dudec iaroi, la granda plimulto, circa 81%, pritractis abeloin. Tiu mal equilibro en la esplorado supposeble subtenas la negativan bildon pri vespoi, credas la autoroi de la studaggio. Estas evidente mal multai clopodoi, por pli bone compreni la positivan rolon de tiui insectoi en la ecologia sistemo, cae por pli bone comunici tion. La negativa sinteno contra vespoi estas causita de malgranda nombro de sociemai vespo spezioi, kiel exemple de la comuna vespo cae de la crabro. Tiui spezioi, cune, nur presentas etan procentajon de ciui vespoi, sed ili plei ofte contactigas cun homoi. La gena conduto de sociemai vespoi productas la imagon che ili estas pli ol abeloi, quantam la pico de abelo estas simile doloriga. Pro la malcresco de abelai populatioi cae pro la mondvasta zorgo pri la polenuma productivo, ciu perdigas per tio, la abeloi giuas grandan intereson cae subtenon. Aliflanque ancau malcrescas la nombro de vespoi, i same estas gravai polenumantoi. Estus bonege se la intereso pri abeloi validus ancau por vespoi, diras la estro de la studajo. Sed tio postulus changion en la sinteno pri vespoi.